Mixo. Nein, du kriegst nicht meine Nummer. Was für Essen geht, ich hab keinen Hunger. Kein Kaviar und doch kein Hummer. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Nein, du kriegst nicht meine Nummer. Was für Essen geht, ich hab keinen Hunger. Kein Kaviar und doch kein Hummer. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Bitte frag mich nicht, wie es mir geht. Liebe aus dem Weg. Du bist ein Opfer, ich kann es sehen. Deshalb schieße ich dich an in mein Gebet. Ja, du redest viel, aber mach mir nicht auf Mann. An mein Konto stand, kommst du leider niemals ran. Du bist kreativ, wenn's um deine Story geht. Dass du Paramas kannst du niemandem erzählen. Ich kann sehen, wie du guckst. Dir gefällt mein Schmuck. Es hat noch nicht mal angefangen. Aber ich mach mit dir Schluss. Nein, du kriegst nicht meine Nummer. komm mal wieder runter. Ja, ich kauf dir eine Balken. Ja, ich schenk dir einen Hund. Baby, frag mich nicht nach meiner Nummer, will nur sehen, wie du trackst, denn dein Ass ist rund, ja. Ja, mein Cash ist bunt, ja. Ja, ich zähle Scheine, bitte stress nicht rum, nein. College Girls, Cheerleader. FaceTime mit meiner Ex, nein, nie wieder. Nie wieder. Ich kann sehen, wie sie guckt. Eleante, eine Mio, nur für Schmuck. Ja, sie will meine Nummer, macht Druck. Nein, du kriegst sie nicht, nicht mal wenn du schluckst.